Thank you. Nie aktualna na przestrzeni przyszłości ofiary religijne. Mówimy odeszła niedzielę, kiedy kościoła świata przynieśli Ewangelię,

Christian. Gracias. się krzyżnie. Przyjmował się I teraz, moi drodzy, możemy przyznać się tą święta sobie. Jak wygląda nasze życie? Tu nie ma łączności zagranicznej. Dziś mamy ciężkie drogi, ale są